que zica, porra. Aviso o dono da Lacoste que nós tá milionário. Compramos uma franquia, viramos empresários. E pro dono da Oakley, expressão de sarcasmo. Deixamos ele zico, mas nós também tá o placa. Aviso o dono da Lacoste que nós tá milionário. Compramos uma franquia, viramos empresários. E pro dono da Oakley, expressão de sarcasmo chamo ele Zico. Mas nós também tá o prato. Nós acorda cedo, nós cai da cama, que nós é o COI. É só contra placo, nós é forgado, debochado e snob. E a puta é cola com nós, é claro que nós tá por resolve. A navilha é cola, nós é de marala, não tá de tapares. Hoje eu tô pouco mais enjoado, avisar pro dono da Lacoste. Promissor, o menor emblemático, especialista tô na América do Norte. Se manhava de jato fretado. Tá Aviso Avisa o dono da Lacoste que nós tá milionário. Compramos uma franquia, viramos empresários. E pros donos da Oakley, expressão de sarcasmo. Deixamos eles ricos, mas nós também tá o placo. Avisa o dono da Lacoste que nós tá milionário. Deixamos eles zico, para também tá fraco. DJ Jorginho na produção de novo? Mentira. Nós acorda cedo, nós sai da cama, que nós é o COI. Nós só conta papo, somos soldados enjoado. Avisar pro dono da Lacoste. Promissor um menor emblemático, especialista em explodir uns cofres. Se jogou no amor de empresário, hoje eu tô namorando com a sorte. Se manhava de jato fretado, pastor na América do Norte. Se manhava de jato fretado. Aviso o dono da Lacoste que nós tá milionário. Compramos uma franquia, viramos empresários. E pro dono da Oakley, expressão de sarcasmo. Deixamos eles ricos. milionário. Compramos uma franquia, viramos empresários. E pro dono da Oakley, expressão de sarcasmo. Deixamos eles rico, pra nós também tá placo. Deixamos eles rico, pra nós também tá placo.